Atención por favor, Catalina Express, estacionado en Vía 2. los coches de cabeza tienen destino Flix, o de ¿no presta servicio. Atención por favor, Catalina Express, Flix, Vía 2. efectuará su salida por Cabeza de Trevi, tren, Joan Platform 3. Station, platform 8.